وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ Yeye ndiye muumbaji wa mbingu na ardhi bila ruwaza. Itakuwaje awe na mwana naye hakuwa na mke? naye ndiye aliyeumba kila kitu naye ni mwenye kujua kila kitu dhalikumullahu rabbukum la ilaha illa hu khaliqu kulli shay'in fa'buduhu wa huwa ala kulli shay'in wakil huyo ndiye Allah Mwenyezi Mungu Mola mlezi wenu Hapana Mungu ila yeye, muumba wa kila kitu. Basi muabuduni yeye tu, naye ni mtegemewa wa kila kitu. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير Macho hayamfikilii, bali yeye anayafikilia macho. Naye ni mjuzi mwenye habari. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ Zimekwisha kukujieni hoja wazi kutoka kwa Mola wenu mlezi. Basi anayeona ni kwa faida yake mwenyewe na anayepofuka basi ni hasara yake. Nami si mtunzaji wenu. وكذلك نصرف الايات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون Na namna hivyo tunazisarifu aya na wao wakwambie umesoma na ili tuyabainishe kwa watu wanaojua. اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين Fuata uliofunuliwa kutoka kwa Mola wako mlezi. Hapana Mungu ila yeye, na jitenge na washirikina. ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل Na lau Mwenyezi Mungu angelipenda wasingelishiriki. Na sisi hatukukufanya wewe uwe mtunzaji wao, wala wewe si mlinzi juu yao. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون Wala msiwatukane hao wanaowaomba badala ya Mwenyezi Mungu. Wasije na wao wakamtukana Mwenyezi Mungu kwa jeuri bila ya kujua. Namna hivyo tumewapambia kila umma vitendo vyao. Kisha marejeo yao yatakuwa kwa Mola wao mlezi, naye atawaambia waliokuwa wakiyatenda وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا اذا جاءت لا يؤمنون Na waliapa kwa Mwenyezi Mungu kwa ukomo wa viapo vyao kuwa ikiwafika ishara wataiamini. Sema, ishara ziko kwa Mwenyezi Mungu na nyinyi hamjui kuwa zitapokuja hawatoamini. ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم ونذرهم في طغيانهم يعمهون Nasi twazigeuza nyoyo zao na macho yao kama walivyokuwa hawakuamini mara ya kwanza tunawaacha katika masi yao wakitangatanga الله أكبر الله أكبر لا ilaha Mwenyezi Mungu ambaye ameziumba mbingu na ardhi bila ya kuwa na kiigizo kilichotangulia, vipi awe na mwana kama wanavyodai hawa, na hali yeye hana mke, naye ndiye aliyeumba vitu vyote. Miongoni mwa vitu hivyo ni hao wanawafanya washirika wake, naye ni mjuzi wa kila kitu, na anawahisabia wasemayo na watendayo na ni mwenye kuwalipa kwa kauli yao na vitendo vyao. Huyo aliyesifika kwa sifa ya ukamilifu ndiye Allah, Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wenu, ambaye muumba wa kila kitu vilivyokuweko na vitakavyokuwa. Basi ni yeye tu mwenye kustahiki kuabudiwa. Basi muabuduni yeye na yeye peke yake ndiye mwenye kutawala kila kitu na kila jambo marejeo yote ni kwake tu. Macho hayamuoni dhati yake na yeye anajua undani wa macho na vinginevyo. Naye ni mjuzi hakimpotei kitu, ni mwenye habari za kila kitu. Ewe nabii, waambie watu zimekwisha kujieni kutoka kwa muumba wenu na mwenye kumiliki mambo yenu yote, hoja na maelezo wazi katika hii Qur'an. Hizo zinakuangazieni njia ya haki. Basi mwenye kunafiika kwazo manufaa ni yake mwenyewe na mwenye kujitenga nazo basi amejidhuru mwenyewe wala mimi si mlinzi wenu bali mimi ni mjumbe ninakufikishieni nilivyotumwa kwenu na mfano wa uchambuzi kama huu wa pekee katika kuelezea dalili za maumbile ndivyo tunavyoeleza ishara zetu katika Qur'an kwa njia namna kwa namna na kwa mbalimbali mbali, ili kusimamisha hoja za kuwashinda hao wapingao kwa hivyo wao hawapati ila kuzua uongo. Wakakutuhumu kuwa haya umejifunza kwa watu, wala hayakutoka kwa Mwenyezi Mungu. Nasi tunabainisha hayo uliyoteremshiwa. Nayo ni haki isiyoathirika na kipenda chomoyo kwa ajili ya watu ambao wanaoielewa haki na wanainyenyekea. Ewe nabii, fuata wahi uliokujia kutoka kwa Mwenyezi Mungu, mwenye kumiliki na kuendesha mambo yako. Hakika yeye peke yake ndiye Mungu anayestahiki kutiiwa na kunyenyekewa. Basi shikamana na utiifu wake wala usibali inadi za washirikina. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu angelitaka wamwabudu yeye peke yake angeliwalazimisha kwa nguvu na kwa uweza wake. Lakini yeye amewaachilia watumie khiari yao na sisi hatukukufanya wewe kuwa ni mwangalizi wao ukiwahisabia vitendo vyao Wala wewe hukulazimishwa kuwa usimamie kuwapangia na kuwatengenezea mambo yao. Enyi waumini, msiyatukane masanamu ya washirikina wanayoyaabudu baada ya Mwenyezi Mungu isije chuki yao kwa hayo ikawapelekea hasira ya kumtukana Mwenyezi Mungu kwa uadui na ujinga. Kama tulivyowapamba hawa kupenda masanamu yao, kila umma una amali yake kwa mujibu wa makdara yao. Na marejeo ya wote ni kwa Mwenyezi Mungu peke yake siku ya kiyama. Naye atawaeleza habari ya vitendo vyao na atawalipa kwavyo. Na washirikina waliapa ukomo wa viapo vyao. kuwa ikiwajia ishara ya kuiona katika ishara walizozitaka, basi yakini hiyo itakuwa ni sababu ya kuamini kwao. Sema ewe nabii, ishara hizi ziko kwa Mwenyezi Mungu. Yeye peke yake ndiye mwenye madaraka juu yake hizo ishara. Mimi sina uweza wa hayo. Nyinyi waumini hamjui na mimi. Hata zikiwajia ishara hizi hawataamini. Na nyinyi pia hamjui kuwa sisi tumezigeuza nyoyo zao zinapokuja ishara huzitafutia visababu na tafsiri na tunayageuza macho yao kwa mambo ya dhana na mawazo tu. Kwa hivyo baada ya kuja ishara hali yao inakuwa kama mwanzo Nasi tunawawacha wakipotea katika dhulma yao na inadi yao.